Mokwaba san wajimi Mikwaba san wajimi tami Mikwaba san wajimi tami Mikwaba san wajimi tam Namiya dem keje Mikwaba san wajimi tamo Mi kwa ba sa waje me tam ne yi mi yadam keje. Mi kwa ba sa waje me tam e. Mi kwa ba sa waje me tam ne yi mi yadam keje. Mi kwa ba sa waje me tam e. Mi kwa ba sa waje me tam yajim kwa kwa ba yadam keje.